Pithex cae halieis. Pithex entini hupse loe dendroe cathemenos, hos e theasato halieis epitinos potamu sagenen ballontas, pareterei ta hup auton ginomen. Caide tuton ten sagenen e asantoon, cae micron hupo tu fagein, catabas apo tu dendru, e peirato mimestai autus. Fasi gar mimeticon einai tos doion tuto. E faxamenos de ton dictuon, cae sulle pteis ec indune vepnigenai. Hode pros heauton efe, al ego ge dicai apeponsa, ti gar halieuen me mazon tuto epeheirun. Ho logos de loi hoti he ton meden prose conton epicheiresis, un monon asumforos, alla cae epiblabees esti.